Rekao je, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet osim onih koji to ne htjednu. Neko reče, ako to neće, Allahu poslaniće. Ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako mi se suprostavi, taj neće ući, odgovori on. studij od tauhida islamska omladina Beč. وأني إذ أكاتمها شحيح ويعلم أنني أحنو وصادري وإن ضاق الزمان به فسيح وإن ضاق الزمان به فسيح men yuti illaha war rasul ko god koji god plemena koji god imena iz koje god države iz koje god mjesta ko god ispuni ovaj šart biće uz one kojima je Allah dao svoje blagodati uz vjerovjesnike uz iskrene uz šehide i uz dobre na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i sunneta. نداء الحق في شفتي ذبيح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي وهل بعد هاجرت إلى الله وإليكم هجر sam الله Allahu i والمحيا محياكم život موي سواشم s život je samo s vama wal mamatu mamatukum i smrt je uz vas život je uz vas i smrt je uz vas tako im je rekao pa mu se svi približiše plaćući govoreći tako nam Allaha nismo rekli to što smo rekli osim bojeći se da te ne izgubimo.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 Kao što ne može život biti ispravan bez šehadeta, isto tako ni šehadet dijelimično prihvaćen nije ispravan tako da je potrebno da čovjek kako šehadet u potpunosti prihvati tako i da ga sprovede u svakodnevnom svom životu. Nesumnjivo da je jedan vrlo važan dio šahadeta uz la ilaha illa Allah i Muhammedur Rasulullah. Potvrda nakon priznanja i prihvaćanja da je Allah tabaraka wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje istinsko obožavanje, pokoravanje, voljenje, poniznost, strahopoštovanje, oslanjanje i tako dalje, sve one vrste ibadeta, bilo srčanih ili ibadeta u riječima i dijelima i tako dalje, da je on taj jedini koji zaslužuje obožavanje, da mu se sviti ti ibadeti čine i da je on ta jedini istinski gospodar, stvoritelj i Bog koji, koji zaslužuje svaku vrstu ibadeta. Usto dolazi Muhammedu Resulullah, da je Resulullah ali sato salam, Muhammed, sin Abdullahov, da je istinski Allahov poslanik. A od uslova istinskog vjerovanje i priznanje u ovaj drugi dio šehadeta Muhammedur Resulullah jeste da se Resulullah a.s. voli i da se njemu daje prednost nad svakim drugim od Allahovih tabaraka wa ta'ala stvorenja i nesumljivo da je velika sreća čovjekova da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počasti i voljenjem Resula sallallahu alaihi ve sellem jer je u stvari voljenje Allahovog poslanika alaihi sallatu wasalam od šartova, od uslova imana koji ako se ne ispune neće biti tu ni, ni imana onakvo kakav treba da bude prenosi imami Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao fa فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od njegovog roditelja i od njegovog djeteta dakle u ovom hadisu koga bilježi imam i Buharija i koji je sahih, jasno nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže i potvrđuje svojom zakletvom Allahom te baraka va ta'ala, to je najveća zakletva, da niko od ljudi neće dostići stepen imana dok mu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne bude draži i od njegovog roditelja i od njegovog djeteta. Dakle, dok ne bude volio Resula sallallahu alaihi ve sellem više od svih ljudi na svijetu. Prenosi imam muslim od Enesa radijallahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem la yu'minu abdun ne vjeruje ni jedan Allahov rob hatta ekune ahabbe ilaihi dok mu ja ne budem draži min ehlihi od njegove porodice u amalihi i njegovog imetka u nasi ajma'in i svih ljudi. Dakle, to je jedan od uslova imana, jedan od uslova istinskog vjerovanja, voljenje Resula sallallahu alaihi ve sellem od svega na ovom svijetu. Kao što je voljenje posljednjeg Allahovog Resula alaihi salatu wasalam, od uzroka dobra i na ovome i na budućem svijetu. A ljubavlju prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem mjeri se iman kao što se i osjeća slast imana preko te ljubavi. Kaže i prenosi imami Buharije, imami Muslim od Enesa radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao thalathun men kunne fihi troje koje se nađe kod nekoga vajade bihinne halavatel iman naći će i osjetit će time slast i ljepotu imana en jekun Allahu wa rasuluhu ahabbe ilaihi mimma siwahuma da mu Allah i njegov Resul budu draži od svega ostaloga. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah da voli nekoga ni zbog čega drugoga osim samo u ime Allaha Wa an يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يك كما يكره أن يقذف في nar. i da mrzi da se vrati u kufr kao što mrzi da bude bačen u vatru. Tako iz ovoga hadisa dakle vidimo da će osjetiti slast imana, to jeste, to je potvrda, to je dokaz istinskog imana koga ima taj čovjek upravo ova tri principa, od kojih je i da mu Allah tabareka wa ta'ala i njegov Resul alaihi sallatu salam budu draži od svega ostaloga od čega je isto tako da voli čovjeka samo u ime Allah tabareka wa ta'ala ne zbog nekih drugih interesa i treće da mrzi da se vrati u onaj kufr u džahilijetu kome je bio kao što mrzi da bude bačen u džehennemsku vatru a slast imana i osjetiti ljepotu imana, kao što spominje Ulema, jeste osjećaj ljepote i uživanja u pokornosti Allahu te barake wa ta'ala i podnošenje poteškoća i napora u vjeri i davanje prednosti tome nad svim drugim dobitima i koristima na ovom svijetu. Nesumnjivo da će ljubav prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem što je od uslova imana i što svako treba nastojati da postigne to da je to jedan od uzroka boravka sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem u kući vječnog uživanja. Da je to jedan od uzroka drugovanja sa Resulom sallallahu alaihi wasallam u džennetu. Prenosi imami Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال došao je čovjek jedan Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao mu ja Rasul Allah o Allahov poslaniće كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم šta kažeš za čovjeka koji je zavolio jedan narod ali nije ih stigao u svojim dijelima ne može da radi ili nije uradio ono što su oni postigli i dostigli pa kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem el mar'u ma'a man ahab čovjek je uz onoga koga voli. Dakle, bit ćeš uz onoga kome si naklonjen, koga voliš, kome težiš da se približiš i da budeš kao on. Kao što je s druge strane onaj koji oponaša nevjernike i gaji ljubav prema njima i naklonost, makar i ne radio ono što oni rade, približava se na taj način onome u čemu su oni. Dakle, značenje riječi Resula sallallahu alaihi sallam u ovom hadisu El mer u ma'a men ahab Čovjek je uz onoga koga voli jeste da će biti sa njim u džennetu u kući vječnog uživanja i Allahovog tebareke wa ta'ala zadovoljstva. Svaki musliman smatra i ubijeđen je da voli Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da mu je on draži od njegovih roditelja i djece i svih ljudi. Ali se postavlja ovdje pitanje da li je ta ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem koja je uslov imana koja ukazuje na visoki stepen toga koji posjeduje ovo da li je ta ljubav istinska da li je ona iskrena i da li ona ima vrijednosti kod Allaha te bareke ve taala ulema spominje više znakova i više potvrda kojima se može vidjeti i ispitati ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem, da li ona iskrena, da li ona istinska i da li ona zaista je prisutna u srcu svakoga muslimana. A od najpoznatijih i najproširenijih načina kako se to može i treba ispitati jeste ono o čemu ćemo mi inšallah početi da govorimo. Kao prvo jeste nastojanje i žarka želja da se vidi Resul sallallahu alaihi ve sellem i da se sa njim druži. I to je čovjeku teže od gubljenja svega na ovome svijetu. To je prvi znak. Drugi znak jeste potpuna spremnost da se žrtvuje život i imetak za Resula sallallahu alaihi ve sellem. Treći znak te istinske ljubavi jeste pokoravanje njegovim naredbama i klonjenje onoga što je on sallallahu alaihi ve sellem zabranio. I četvrti znak jeste pomaganje njegovog sunneta i odbrana šerijata sa kojim je došao. To jeste vjerozakona i ovoga islamskog prava sa kojim je došao Resul sallallahu alaihi ve sellem. Kada se ovi alameti, ovi znakovi nađu i upotpune u čovjeku, neka bude zahvalan Allahu tebareke ve taala na prisustvu iskrene ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem njegovom srcu, i neka zamoli uzvišenog Allaha da ga učvrsti na tome putu. A onaj ko ne nađe ovo spomenuto ili ne ima nešto od ovoga spomenuto kod sebe, neka se preispita prije nego što bude pitan na sudnjem danu kada će djeca osjediti i kada ništa Allahu te baraka ve taala nije skriveno i neka ne pokušava ovo pitanje zatajiti niti Allah te baraka ve taala u tome prevariti i mu'mine jer onaj ko to čini zavarava nesumnjivo samoga sebe kao što Kur'an Kerim kaže yuhadi'un Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum ma yash'urun pokušavaju Allaha zavarati i one koji vjeruju, a oni sami sebe zavaravaju ne Mi ćemo, inša Allah, sa Allahom, te barek wa ta'ala, pomoći govoriti o znakovima iskrene ljubavi prema Resulu, sallallahu alaihi ve sellem, jer je to najpreće da se učvrsti i da se preko toga ispitamo, jer nakon toga sva naša dijela se preko ove mjere i preko ovog mizana ispituju. I nakon toga sva naša dijela će biti i vrijednovana prema ovome, a ne sumnjivo da je temelj svih naših dijela na ovome svijetu upravo ljubav prema Resulu sallallahu sallam i ovaj ispunjenje dijela ovoga šehadeta. Mi ćemo inša Allah navesti primjere iz života ashaba iz te najbolje generacije mu'mina koji nam najbolje ukazuju na iskrenu ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem kroz ove spomenute znakove koji trebaju da se nađu pri svakome mu'minu. Prvi od znakova ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem jeste velika želja da se on vidi i da se s njim bude u društvu. I nedostatak toga je teže čovjeku od gubljenja svega na ovome svijetu. Nesumljivo da čovjek ima veliku želju i nastojanje da vidi i da se sastane sa onim koga najviše voli i da žudi čovjek za sastankom i viđenjem onoga koga je istinski zavolio. A onaj ko je zavolio Resula sallallahu alaihi ve sellem, nesumnjivo da žudi, da ga vidi i voli da je imao priliku da bude u društvu sa njim i nastoji da bude svakako u njegovom suhbetu, da bude uz njega na ahiretu sa Allahom te bareke wa ta'ala pomoći. Svako onaj ko to teži, u tome slučaju neće žaliti uloženi trud, neće žaliti napor koji će uložiti na tome putu. Kada bi se takvome čovjeku dala prilika da bira između svih uživanja i blagodati na ovome svijetu, ne bi to ništa pretpostavio ovom viđenju i susretu sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem. Pogledajmo iz primjera ashaba Resula alaihi salatu ve sellem kako su se radovali kako su bili počašćeni gledanjem u njegovo plemenito lice koje je zračilo svjetlošću i svakim dobrom kako su bili radosni i sretni druženjem sa njim, alaihi salatu wasalam, i kako su bili zabrinuti i strahovali da neće biti u njegovom društvu i da ga neće moći vidjeti. Kada su ensarije čule za hijđru Resula, alaihi salatu wasalam, u njihovo mjesto, poželjeli su da ga dočekaju. Knjige koje govore o sunnetu Resula alaihi sallatu wasalam i o njegovoj siri najbolje nam opisuju njihovo nastojanje i veliku želju da ga dočekaju i koliko su bili radosni njegovim dolaskom među njih u Medinu. Prenosi nam među ostalog imami Buharija od Urve ibn Zubeira radijallahu anhu kako su čekali Resula sallallahu ve sellem izašavši u pustinju izvan Medine tako da je došlo u ume rivajetu čuli su muslimani u Medini da je Resul sallallahu alaihi ve sellem izašao iz Mekke. Ovo je rivajet imami Buharije. Čuli su muslimani u Medini za izlazak Resula sallallahu alaihi ve selleme iz Mekke. Tako da su svako jutro izlazili izvan Medine u pustinju, čekajući ga dok ih ne bi dnevna vrućina vraćala nazad njihovim kućama. Tako su se jednoga dana vratili nakon dugog iščekivanja njegovog dolaska, pa kada su se smirili u svojim kućama, jedan od židova se popeo na jednu od medijinskih kuća čekajući nešto da dođe i svoju neku potrebu očekujući. Tada je vidio Resula sallallahu alaihi ve sellem i njegove ashabe u bijeloj odjeći, ali od velike vrućine nije mogao u potpunosti vidjeti zbog prašine i pijeska koje je vjetar nanosio. Nije mogao se uzdržati ovaj židov, već je povikao glasno o skupino Arapa. To vam je vaš predvodnik koga vi čekate, vaš vođa koga vi čekate. Pa muslimani svi skočiše i uzeše svoje oružje tako da su dočekali Resula sallallahu alihi ve sellem izašavši izvan Medine a on s desne strane uđe u nju, uđe u Medinu sa strane Benu Amr ibn Aufa i onda je osjeo u kući Ebu Ejub el Ensari radijallahu anhu dakle pogledajmo koliko je bila njihova želja i nastojanje da dočekaju Resula sallallahu alaihi ve sellem. Svaki dan izutra izlazili su izvan Medine u pustinju čekajući njegov dolazak alaihi salatu wasalam tamo su sjedili dok ih dnevna vrućina ne bi vratila nazad njihovim kućama u drugom rivajetu rivajetu Ibni Sada kaže se pa kada bi ih spržilo dnevno sunce, vratili bi se svojim kućama. Dakle, čekali bi dok su mogli izdržati, a nakon toga bi se vraćali nazad svojim kućama. A u rivajetu imam je se spominje i kaže, pa su ga čekali dok ih ne bi podnevna vrućina uznemirila. Dakle, dok više ne bi mogli trpiti tu vrućinu u pustinji izvan Medine, onda bi se vratili nazad svojim kućama. Prenosi nam imami Buharija isto tako o načinu dođeka Resula sallallahu alaihi ve selleme u Medini od strane Ensarija. Enes radijallahu anhu nam kaže pa je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem odsjeo na jednoj strani pustinje izvan Medine. Zatim je poslao ensarijama i došli su Resulu sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekru selam im nazvali i rekli im uzješite na ove jahalice sigurni, bezbjedni. Zatim je poslao ensarijama i došli su Resulu sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekru selam im nazvali i rekli im uzješite na ove jahalice sigurni, bezbjedni vi ste oni koji ćemo slušati dakle oni čija se riječ sluša pa je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem uzjahao sa Ebu Bekrom radijallahu anhu a oni su ih okružili sa oružjem naoružani dakle ukazujući time na veliku brigu o Resulu sallallahu alaihi selleme i njegovom drugu da im se bilo kakvo zlo i neprijatnost ne bi desilo. Pa se u Medini reče došao je Allahov vjerovjesnik došao je Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi Pročula se vijest o njegovom, o njegovom dolasku. A tada i ljudi izađuše van svojih kuća i svako je govorio došao je Allahov vjerovjesnik. Imam je Ahmed nam prenosi od Enesa radijallahu anhu da je broj onih koji su dočekali Resula sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekr es-Siddiqa radijallahu anhu da je prelazio njihov broj 500 ensarija. Dakle, u to vrijeme dok još Resul alaihi sallatu selam nije direktno počeo sa davom i pozivanjem u islam, to je bio veliki broj u Medini, dakle, svi prisutni tada izašli su da ga dočekaju, a iz ovoga vidimo i nešto drugo, a to je da se na taj način iskazivanjem počasti i poštivanja prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem drugima ukazuje na držanje ensarija do svoje vjere i do Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i do znanja koje im on donosi. Dakle, drugi su vidjeli, iako ne znaju važnost i vrijednost daveta i islama u potpunosti, vidjeli su tolikim nastojanjem da se dočeka Resul, ali i zato selam, iako on dolazi, mogli su jednostavno ostati u svojim kućama i reći vidjet ćemo ga danas ili sutra. Ne, nego su time iskazali važnost i vrijednost ove vjere i njihovu zagrijanost – i njihovu zagrijanost za Allahovim poslanikom, ali sad sam i znanjem im on dolazi. I mi ćemo vidjeti danas da pobornici raznih ideja, vjerovanja, ideologija, iako slijede batil, ono što nema svoje osnove u Allahovoj knjizi i u sunnetu Rasula, ali sada salam, vidjet ćemo da imaju svoje pobornike i vidimo da ih oni slijede i izlaze da ih dočekaju. Zašto? Da bi na taj način ukazali na vrijednost onoga do čega oni drže. Da bi na taj način vidjeli vrijednost onoga do čega oni drže. I tako su ashabi imali običaj da prate Resula ali sad se u njegovom odlasku iz Medine i ulasku u Medinu iz raznih iz raznih vojni koje je on poduzimao. Upravo ukazujući na taj način kako munaficima, tako i tako i nemuslimanima koliko je njima stalo do Resula ali selam koliko im je stalo do ove vjere i koliko oni poštuju to i drže i drže do toga a nesumnjivo da to ima poseban jedan značaj kako kod muslimana tako i kod drugih dakle prenosi nam imami Ahmed od Enesa radijallahu anhu da je broj onih koji su dođekali Resula sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekr es-Siddiqa radijallahu anhu toga dana bio preko pet stotina govorili su toga dana dobro nam došli bezbjedni i mi vam se pokoravamo kao što nam prenosi imami Ahmed isto tako jednu sliku dočeka stanovnika Medine Resula sallallahu alaihi ve sellem preko Ebu Bekr as radijallahu anhu. I ovdje ono što razumijemo iz ovoga šta su govorili šta su govorili ensarije toga dana govorili su dobro nam došli bezbjedni i mi vam se pokoravamo. Na prvom mjestu Resulu sallallahu alaihi ve sellem ali ovim daju počasti kome? je Abu Bekr Sadiku radijallahu anhu jer ga je Resul alaihissalatu wasalam odabrao da bude u njegovom društvu a to nije to nije ništa slučajno dakle odaju počast i je koji je išao uz Resula sallallahu alaihissalam pa nam kaže Ebu Bekr Sadik radijallahu anhu u ovome rivajetu imami muslivom pa smo išli Resulullah sallallahu alaihissalam i ja e, dok nismo došli do Medine. Pa su nas dočekali, pa su nas dočekali ljudi i izašli su na put. Dakle, put su zakrčili od broja koliki je bio, kao što su se mnogi popeli na krove svojih kuća. Dakle, to je sve preplavilo ulice Medine da bi, da bi dočekali Resula, sallallahu alejhi ve sellem. Pa su uzvikivali toga dana po putavima, Allahu akbar, došao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem došao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem Dakle, bila je vijest, posebna vijest njegovog dolaska. Pa su se onda dalje nastavlja ovome rivajto, ljudi razišli oko toga kod koga će odsjest alaihi salatu vesselam Dakle, nastojali su da što više da što više pomognu ovu vjeru, da pomognu njenog Resula sallallahu alejhi ve sellem i da stanu uz davu istine. Prinosi nam Enes ibn Malik radijallahu anhu kako je on vidio ovaj Mubarek dan, kako ga je doživio i kaže pa nisam vidio dan koji je bio ljepši i svjetliji od dana kada je ušao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i Ebu Bekr radijallahu anhu u Medinu. Dakle, nije osjetio ljepotu veću, nije osjetio, nije doživio ljepši dan od dana kada je ušao Resulullah sa selam sa Ebu Bekrom radijallahu anhu u Medinu. El ibn Azib radijallahu anhuma opisuje radost stanovnika Medine dolaskom Resula sallallahu alaihi ve sellem govoreći pa nisam vidio stanovnike Medine da su se bilo čemu više obradovali od dolaska Resula sallallahu alaihi ve selleme među njih. Dakle, ovo je jedan praktični primjer koji možemo naći u knjigama koje govore o sunnetu i o siri Resula sallallahu ve sellem koliko su ensarije imale želju i koliko su nastajali da dočekaju Resula alaihissalatu da ga vide da boravi među njima i da i da budu počašćeni druženjem sa ovim Allahovim tabaraka wa ta'ala odabranikom. Pogledajmo kroz jedan drugi primjer kako su se ensarije pribojavale da ne budu uskraćene društva Resula sallallahu alaihi wa sallam. Kada je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala počastio Ensarije druženjem sa Resulom sallallahu alaihi ve sellem u njihovim domovima oni su nastojali da ga ne izgube bojali su se da ne budu uskraćeni u ovoj velikoj blagodati u ovoj velikoj počasti. Pa su na neki način željeli ga samo za sebe zadržati i bojali se da ne ode negdje drugo. I ono što ukazuje na ovo spomenuto jeste rivajet imam i muslima od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao došao je Resulullah sallallahu alaihi ve selleme u Meku pa je poslao Zubeira radijallahu anhu na čelu vojske koja će ući s jedne strane Mekke, a s druge strane je postavio kao vojskovođu Halid ibn al-Velida. Ebu Ubejdu radijallahu anhu je poslao kao vojskovođu onih koji na sebi nisu imali pancira, onih koji ne traže za sebe zaštitu od smrti, tako da su ušli direktno u Meku srednjim putem, a Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je bio u Mekki. Pogledao je, vidio me i reče Ebu Hurajre a ja mu rekao, lebejke ja Resulallah odazivam ti se Allaho poslaniče a on reče neka mi ne dođe niko drugi osim ensarije zatim reče i neka me nađu na safi to je obližnji brežuljak u Mekki blizu Kjabe pa reče Reče tada Ebu Sufjan koji je došao do Resula sa Oselem dozvoljena je kolijevka Kurejša nakon današnjeg dana više nema Kurejša. Pobojao se Ebu Sufjan da toga dana muslimani ne poubijaju te mušnike koji su bili u Mekki. Pa je rekao Resul sa Oselem u poznatom događaju i i dužem kazivanju ko uđe u kuću Ebu Sufjana bit će siguran ko, ko ovo bit će siguran i tako dalje poduži, poduži to kazivanje ono u čemu je naš ovdje primjer jeste da su tom prilikom ensarije rekli jedni drugima prilikom osvojenja Mekke što se tiče čovjeka obuzela ga želja za njegovim mjestom i samilost prema njegovom rodu. Za koga su to rekli? Za poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče čovjeka, obuzela ga želja za njegovom domovinom, za mjestom njego, njegovog rođenja i samilost prema njegovom rodu. Dakle, odakle je on potekao. Tada reče Ebu Hureyre radijallahu anhu, i dođe vahij i dođe objava Resulu sallallahu alaihi wasallam kako je saznao za to pa kada je završen vahij to jeste obaviješten Resul alaihi salatu wasallam onda se obrati ensarijama i reče im ja mašar al ansar o skupino Ensarija. Oni odgovoriše lebejke ja Rasulallah. Odazivamo ti se Allahov poslaniće. Vi reko ste, što se tiče čovjeka, obuzela ga je želja za njegovim rodnim krajem. Oni rekoše, tako je bilo kao što i jest. A zatim im reče Resul Ali Sata Salam, Kella, nipošto, inni abdullahi wa rasuluhu, ja sam Allahov rob i njegov poslanik. Hađertu ilallahi wa ilajkum, Hijru sam učinio Allahu i vama, wal mahya mahyakum život je moj s vašim životom život je samo s vama wal mamatu mamatukum i smrt je uz vas život je uz vas i smrt je uz vas tako im je rekao pa mu se svi približiše plaćući govoreći tako nam Allaha nismo rekli to što smo rekli osim bojeći se da te ne izgubimo strahujući od rastanka s tobom da ne ostaneš ovdje da se ne vratiš u svoje mjesto da ne imamo više prilike da s tobom stalno budemo pa im reče Resul sallallahu alaihi ve sellem inna Allaha wa rasulehu zaista Allah i njegov resul yusaddiqanikum ma vjeruju wa ja'zuranikum i nalaze vam u tome opravdanje od primjera koji nam ukazuju na veliku ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem jeste bojazan ashaba da ga neće moći vidjeti u džennetu tako da jedan od njih kada se sjeti svoje smrti a i smrti Resula sallallahu alaihi ve sellem boji se da neće imati prilike da gleda u njegovo plemenito lice u džennetu makar bio od onih koji će ući u džennet zbog toga što će deređa i stepen Resulov sallallahu alaihi ve sellem biti visok jer će on biti uz Allahove vjerovjesnike prenosi nam imam et taberani događaj Rekao Aisha radijallahu anha od njenog oca radijallahu anhu Ebu Bekra Siddiqa i kaže došao je čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selle i rekao o Allahov poslanice Ja Rasul Allah, inneke le ehabbu ileje min nefsi. Ti si mi sigurno draži od mene samoga. Wa inneke le ehabbu ileje min voledi. I ti si mi sigurno draži od mog djeteta. Wa inni le ekunu fil bejti. I ja nekada budem u svojoj kući, فَأَذْكُرُكَ pa mi na um padniš pa te se sjetim فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ pa ne mogu da osaburim dok ti ne dođem i dok te ne vidim dakle dok toj svojoj želji ne udovoljim وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ a kada se sjetim svoje smrti i tvoje Araftu enneke iza dehalte l'đenne Znam, svjestan sam da ti kad uđeš u džennet, ne kaže ako uđeš u džennet, nego kad uđeš u džennet, u tome nema sumnje. Rufi'ata ma'an nebijin, bit ćeš uznignut sa vjerovjesnicima. Wa inni, ida dehaltu u džennet, kad ako ja uđem u džennet hašitu ella rak bojim se da te neću vidjeti pa mu nije odgovorio ništa Resulullah sallallahu alaihi ve sellem jer govor je o gajbu govor je o nevidljivom dok mu nije došao Džibril Emin sa ajetom gdje uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala direktno odgovara njemu i svima onima koji žude za tim koji žele da to postignu ajetom koji se uči do sudnjega dana u kome uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže sta'idu billah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ a onaj ko bude pokoran Allahu i poslaniku fa ulaika ma'a alladine to su oni koji su uz alladine an'ama Allahu alejhim uz one koji je Allah svoje blagodati dao minan nebijine uz vjerovjesnike wasiddiqine uz iskrene washuhada i uz šehide wasalihin i uz dobre wahasuna ulaika rafiqa i divno li je to društvo dakle odgovor mu dolazi od Allaha tabaraka wa ta'ala وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ ukazuje mu uzvišeni Allah na način kako će to postići A to je pokornost Allahu i njegovom Resulu. Onaj ko bude men yuti illaha war ko god kojeg god plemena, kojeg god imena, iz koje god države, iz koje god mjesta, ko god ispuni ovaj šart, bit će uz one kojima je Allah dao svoje blagodati. Uz vjerovjesnike, uz iskrene, uz šehide, i uz dobre. Pogledajmo sljedeći jedan primjer koji nam ukazuje istinsku ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Jednom od onih koji su istinski voljeli Resula sallallahu alaihi ve sellem, a zvao se Rabija ibn Ka'b el Eslemi radijallahu anhu, pružila se prilika da zatraži nešto od Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa šta je to tražio on od njega? Kazuje nam imami muslim ovo njegovo kazivanje jezikom ovoga kome se to desilo. Pa kaže boravio sam jednu noć uz Resula sallallahu alaihi ve sellem pa sam mu donio vodu za abdest i njegove potrebe, pa mi reče traži. Traži nešto od mene. A ja mu reko, tražim od tebe društvo u džennetu. Hoću da ti budem s tobom u džennetu. A on mu reče, ili nešto drugo, zar to baš? A on mu reče, samo to, baš to hoću. Rekao si traži, ja tražim. Pa mu reče Resul alihi sallatu wasalam fe'inni ala nefsike bi kethrati suđud. Onda mi pomozi u pogledu sebe mnoštvom seđdi. Seđdi Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji uvodi u džennet i daje visoke stepen visoki stepen ćeš na taj način postići. Dakle, ukazujemo na princip kako će, kako će moći biti u društvu Resula sallallahu alaihi sallam. Kaže mu, e inni ala nefsike bi kethrati suđudi, pomozi mi u pogledu sebe mnoštvom seđdi. Na taj način ćeš se približiti Allahu te baraka wa ta'ala i daće ti visoke stepene u, u džennetu. Tako je iskreni ashab Resula sallallahu alaihi sallam, onaj koji ga je istinski volio, iskoristio priliku traženja nečega od Resula sallallahu alaihi wa sallam i nije se kolebao u odabiru ovoga što je najbolje, a to je da bude u društvu Resulullah sallallahu alaihi wa sallame u džennetu ni prvi put, ni drugi put i ništa mu drugo nije na um palo da bi nečim drugim zamijenio ovu veliku blagodat. Ovako su ti iskreni bili u svojem voljenju Resula sallallahu alaihi ve sellem u svome nastojanju da ga vide u svojoj privrženosti da budu u njegovome društvu svojoj radosti da u njega gledaju svojim veseljem da budu zajedno sa njim svojim strahom da ga ne izgube i pretpostavljali su društvo sa njim svemu ostalome na ovome svijetu. Danas među nama zar se nisu zavoljele druge stvari? Zar se nije ova istinska ljubav zamijenila nečim drugim i nekom drugom ljubavi prema nečem drugom? mnogi troše pored toga što govore da istinski vole Resula sallallahu alaihi ve sellem mnogi imetak i svoje vrijeme upravo u onome što je mrzio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i onome što je zabranjivao tako da se na taj način mnogi ogriješi o Allahove tabaraka wa ta'ala propise upravo nastojeći da udovolje svojim željama da udovolje onome što vole mimo Resula sallam, i ove vjere takvi se raduju kada dobiju to što najviše vole na ovome svijetu kada gledaju u to što najviše vole a tužni su kada to izgube i kada im toga nestane. Nesumnjivo da uzvišeni Allah te tabaraka ve ta'ala je taj koji će ljude po suštini stvari ispitivati i prema tome im račun svoditi tako da riječi mnogih koji govore da vole Resula sallallahu alaihi ve sellem a ne trude se da rade ono što je on radio da budu bliski onome na čemu je on bio zasigurno da takva ljubav nije istinska i nije iskrena ovdje smo progovorili samo o jednome principu a to je princip želje i nastojanja da se bude u društvu Resula sallallahu alaihi wasallam pa ako nam je pomakla ta prilika i nismo imali tu mogućnosti odabira da budemo u vremenu i mjestu gdje je živio i kada je bio Resul sallallahu alaihi ve sellem nemojmo danas promakne i prođe ono što je bolje od toga i ono u čemu mi možemo dati svoj doprinos a to je druženje sa njima alaihi salatu wasalam u džennetu ako ga budemo slijedili i instinski volili što svakako daje svoje plodove i rezultate dakle to druženje je nesumnjivo bolje i trajnije i vrijednije koje će biti kod Allaha te bareke ve taala u njegovom zadovoljstvu na ahiretu i nesumnjivo da je to ono čemu teži svaki iskreni mu'min i musliman, a svakako da se to neće postići samo željama i hvalisanjem, već radom ispravnim, izvornim, iskrenošću i međusobnim potpomaganjem sa muslimanima. Molim Allah te da nas pomogne na tome putu. Šala u sljedećim našim kazivanjima govorit o drugim znakovima iskrene i istinske ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Subhanak Allahumma i bihamdika, šadu la ilaha ila ente, stavfiru kevetu uvijek.